Producións imaginarias divertimento apresenta divertimento para pequenos monstruos Vivimos nun sistema que privatizou o solo que pisamos convertindo nunha mercancía máis. Implantou un modelo desarrollista salvaxe que se manifesta na masiva proliferación de urbanizacións, campos de golf, autopistas e unha serie de infraestructuras moitas veces innecesarias, serando graves problemas ambientais e sociais. Os gobernos de Kenda implementan estas políticas en beneficio dos intereses empresariais, provocando, entre outras cousas, que as desigualdades entre a clase alta e a clase traballadora sexan cada vez maiores. Para levar a cabo esta política, o sistema necesita paralelamente apagar toda a expresión de resistencia popular. Mentres, centos de edificios atópanse nunha situación de abandono agardando a súa recalificación e, polo tanto, aumento do seu valor especulativo os locais públicos donde poder reunirse, organizarse e tomar parte nas cuestións que afectan as nosas vidas están maiormente controlados pola burocracia institucional. Por eso, ocupamos porque cremos necesario denunciar e loitar contra a especulación urbanística con feitos, ademais de con palabras porque necesitamos espazos donde aglutinar e impulsar as protestas existentes, crear pontos de encontro para a transformación revolucionaria da sociedade. Porque, a pesar de que nos medios privados e públicos de desinformación din que este sistema é democrático, cremos que é hora de conquistar a democracia real coa participación popular na política anticapitalista activando a loita nos bairros e construindo así a verdadeira democracia directa. Porque cremos que ocupar é recuperar o que nos pertence, o que pertence á maioría da pobazón, a que traballa por un miserável salario construindo os edificios donde vivimos e amasando pan que comemos e que, sin embargo, despois non é dona do que produce. Mais ben, cada día nos cobra máis por todo. Apenas somos donas dos nosos propios corpos, que nos obrigan a poñer a, a disposición de empresarias e banqueiras que se enchen os bolsillos a nosa conta. Ocupar é, sinceramente, recuperar o que nos foi quitado. Ocupamos porque queremos atacar o pilar principal do sistema capitalista, a propiedade privada, que por riba dos contos de fadas é a excusa para enriquecer máis a que máis ten e afogar a que menos ten. Que tal, pequenas e pequenos monstruos? Benvidos a unha nova edición de divertimento hoxe eh, día 2 de decembro do ano 2010. Vai moita friaxen e no local da lado hai unha festa tecno. Mentres tanto, Manu Dibango toca o silbato. Bueno, todo indica que estás en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol E hoxe aquí no estudio temos a dous convidados Temos a Chini, hola Chini, que tal? Hola, boas tardes E a Jesús, hola Jesús Hola, que tal? Achécate sempre hai un poquinho sí. máis, moi ben, pois pues estamos aquí todos colocados eh, non sei, <laughs> sabremos de que. O certo é que <laughs> situados, en calquer caso, aquí na, na Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos. E quen son estes Chini máis Jesús? Bueno, pois Chini máis Jesús son integrantes da Asamblea do Centro Social ocupado e autosestionado a Casa da Estación de Pontedeume. Non si? Sí, sí. señor. Bueno, e limos aquí antes un pequeno texto que vos mesmos vos encargastes de redactar, un pouco para explicar, non, a isto do, da ocupazón e todo isto, non? Porque que, que ven sendo o Centro Social Autosistonado a Casa de Estación de Ponte de Ume? Chini, por po, exemplo. Pois, a ver, eh, ven sendo un, un centro no cal un, un grupo de personas de, de forma desinteresada, pois intentamos recuperar o espacio e intentar facer actividades culturais de todo tipo, tanto culturais, políticas, sociais, por por amor arte, como quen dixen, ánimo de lucro, para ter un espacio onde poder pois, facer cultura, facer cosas que tiñas moitas ganas de facer, ter un sitio para facer concertos, por exemplo, para aprender un pouco máis do que se suele escoltar nos medios de comunicación convencionais que sempre distorsionan un pouco a realidade. Mm. Pero por que, por que surde esta necesidade, Chini? Que, que vos fai, non? Eh, perdón, Jesús, que vos fai chegar a dar ese paso, non? A ver, eh, pues tuvimos suerte porque en principio yo, por ejemplo, eh, fueron dos del, del pueblo que, que, dieron el paso. Dijeron, mm. venga, pues fue una idea loca. Siempre tiene que haber alguien, ¿no? Sí, dos colgados. <laughs> Gracias por la parte que me toca. <laughs> Pero bueno, que en realidad yo no tenía ni idea de lo que ocupar ni nada. Lo que sabía era que necesitábamos un espacio, la gente joven de, de deume o por lo menos yo. Sí para hacer lo que queríamos, lo que no nos da el ayuntamiento ni, nada sí. Porque eso quiere decir que, que eh, puede haber espacios, digamos, eh, gestionados ¿no? por, las instituciones que o mejor pues no se reparten como he debido o mesmo que no vos valen, ¿no? porque preferides crear ese espacio de cero. Claro, Es que nosotros lo primero que no queremos es ni subvenciones ni nada de... Hmm. non ten nada que ver coas institucións, porque eso sempre te poñen trabas a todo o que queiras facer. Xa, mesmo no caso de Pontedeume e no caso de Trematera, que co, co tema do concerto que levan facendo durante 14 anos e están aí RQR sempre poñendo trabas e... están, non sí. sí. Eh, nos explicaron eles aí atrás cando estiveron aquí en divertimento todas as problemáticas que teñen agora co Concello ¿no? e como se están replanteando un pouco todo o que facían ata agora. Mm. ¿no? E como comeza todo aí Dendo minuto cero eh, Chini, ti que esteveste aí no segundo de Jesús eh, como, como mm, planeades todo isto? O sea, vos guiades un poquinho por outras experiencias que houve sí. Eh, mesmo aquí no noso país ou como fixestes? Mm, sí, pois pues a verdade que sí, a ver, todo empezou un día que eu e máis un, un gran amigo que é Richie eh, pois sempre imos de festa, concertos, eh, máis ou menos vas conocendo un pouco que este movimento entre a música punk ou os concertos e todo isto, pois sempre diste, pois mira, aí ocupas, e eh, empezas a conocer grupos, e por sorte conocimos a, a ocupa de, da Casa das Atochas, que por certo un abrazo para todos eles e solidarizarnos con eles e foi a que un pouco nos meteu o gusanillo de decir, pois mira, ali en Coruña fixeron isto e mira todos que están facendo e un día así no, chamo a Richie e dixen, vamos Richie, vamos a, a intentar, pois mira, a ver que hai aí, e, e o conseguimos, entramos, E unha vez entramos, empezamos a chamar os compañeiros, se foi sumando máis xente. E entrases donde? Entramos, entrei eu por unha, ven... va, por unha ventana, eh, que casi abrimos a cabeza, entramos e miramos un pouco como era pois a casa. Unha casa que que características tiña, estaba en construción. No, era casa... Una, la mejor Una de las mejores casas que hai en la calle de la estación. Ah. É unha, unha casa un, como un chalé, estuvo habitado durante 20 anos, uh -huh. eh, foi comprado por un constructor porque ao lado se estaba facendo unha, un edificio que está paralizado por irregularidades urbanísticas porque tiña licencia para 18 vivendas, uh -huh. estaba facendo 50 esa, esa casa no momento que a obra quedou paralizada que foi fai uns oito anos tamén quedou abandonada. entonces nos pois, dixemos, mira, levo oito anos, é a oportunidade bárbara porque sabemos como está a situación, e tiramos para diante. Eh, mm. Ao mesmo que aconteceu co Centro Social As Atochas en A Coruña, onde se elixiu non unha casa que tiña unhas características especiais, non unha certa historia, non? Eh, vos tamén tirastes un poquinho por aí por ese lado de procurar algo emblemático ou yo... foi un poquinho o que saiu e o que viste esa mm. oportunidade, non? Yo momento. creo que non, era una casa que estaba desalojada, estaba llena de, de maleza alrededor y está... Pero que cundía darlle vidilla, sí, ¿no? Pero sí. a, cuestión é que era dun, dun dun constructor. De un especulador dos peores que hai, sí, que mm-hmm. fixo ali destrozo en todo Ponte en plan mm. urbanístico. O mamotreto este que vedes o chegar a de Ume, cousa del. Cando donde temos que situarnos temporalmente? Que que datas estamos falando, máis ou menos, do principio? Pois mayo, mayo de 2009. Mayo de 2009 eh, de repente aparece o constructor por ali. Sí. No, eso más tarde, eso fue un verano algo así. Sí, empezamos Después en mayo. De es... es da que un verano aparece o constructor cunha toalla veis o brazo. <laughs> no, no. E a tomar o sol e veu luz na súa casa. No, estaban no. estaban limpiando cunha cárcher unhas escaleiras. Eh, estaban ali, estábamos baldando para intentar pintar un pouco. E chegou por ali e eh, estaba o irmán aquí de, de Jesús e lle preguntou pero que, que facedes aquí? lo primero que se le ocurrió decirle fue que estamos xogando a xedrez. <laughs> Eh, nada, eh, Dijo que nada, que por el tal, que seguiremos saliendo Que seguire despintando. Y que había, que había gente que le decía que, que estábamos en... Que había gente en la casa y... Y que, que nos denunciar y algo así. Y dijo, dijo el, tío que, que se lo pensaría y desde esa no volvió. e a raíz de aí pois, se comeza a formar unha asamblea ou xa asamblea viña de antes. Había unha preparación previa en no. eso, foi un pouco todo surdindo pouco a pouco, non? Todos estamos en este caso, bastante verdes en plan da asamblea sí. e cosas así. Sí, e máis, os que nos axudaron moito foi a xente das atochas que fomos a apuntar mm. como ocuparon, como fixeron, todo o tema sí. legal eh, como levan a casa. Sabíamos que a organización iba a ser de modo asambleario horizontal. Sí. Eso era algo que sabíamos de antemán, pero que non non o fixemos. Mm, non era algo que teñades aí previsto facer, sino no. que foi surdindo todo po pouco a pouco, no paso sí. a paso. Tenemos que organizarnos de unha manera e la maneira máis justa e Y... foi surdindo. Claro. Sí. O, o digamos o contacto máis cercano era a Casa Satochas en A Coruña, sí. da que xa avisamos agora logo falaremos eh, longo e tendido porque existe unha problemática agora mesmo sobre a Casa Satochas que leva dous anos e medio ocupada lá en Coruña e que podría ser desalosada o vindeiro xoves día 8, se non me equivoco, eh, o 9, 7, no, sí, 9, 9, perdón, 9 de decembro, e teremos unha conexión en directo con eles eh, cara as 8, 7 media, 7 media dos será. Pero bueno, retomamos a cuestión de da casa da, da, da casa da estación de Pontedeume, ese contacto aí cercano cos compas de la casa das Atochas, e de Saló, vedes a súa experiencia, xa coñecíades antes aquela experiencia ou como foi? An antes de ocupar, sí, Sí, que coñecíamos a experiencia das atochas. Das atochas. Sí. E outras previas ou non? Sí, nos soaba la, la, la cúpula del trueno, a casa encanta de Compostela, e... Eh... La cupa de Oleiros, o mellor. Sí, a da Ría. A da Ría. Sí, sí. Uh -huh. Eso, é que eso, e despois as inquedanzas te van levando a intentar facelo ti, mm. eh, que a xente realmente a darlle personalidade propia ao sí, voso proxecto, sí. non? Da que asa esas referentes, non aí. Claro, sí. eh, pero a ver, esos referentes fan moito porque a ver, a Casa das Atochas lle deu moita vida ao que o movimento ocupa ahora nestes últimos anos foi a que máis ou menos revitalizou un pouco a cousa, se deu a conocer, se está a falar desto agora. Sí. É un pouco referente de como se está a facer ben o rollo da ocupazón. Sí, é que é posible país, autogestionarse, ¿no? e facer unha cultura libre sin ataduras. E... Eh. Porque se tivéramos que explicarlle isto a alguén que estivera fora de, do rollo este, ¿no? como yo explicaríamos? ¿no? O sea, E a, xa contamos, no primeiro pois eh, denunciar un pouco a especulación, a carestía da vivienda, a lo, eh, dotar de espacios alternativos ás vilas eh, fronte a eses outros locais patrocinados, no, con institucións, con cartos polo medio, mm, Mais máis eh, o que se fai dentro da, da casa que ven sendo? O sea, como lle explicaríamos de que se fai dentro dunha casa ocupa? pues cultura, cultura para todo el mundo. ¿Y, qué tipo de cultura? Pues, por ejemplo, tenemos clases de percusión, clases de malabares, eh, tenemos, hicimos un taller de, jabón con aceite usado. Hmm. proyecciones de todo tipo, charlas, palestras, presentaciones de libros, conciertos solidarios con povos que están oprimidos como Sáhara, Haití, eh, sobre la integración con Senegal, que é unha creación un cultivo ecológico es sobre todo trabajo que da un ocupo e moito traballo e que ter ganas. Pero eh. mantela viva, no Aí con actividades casi que diarias, sí. pues é moi trabajo, pero satisfacción también no da mucha satisfacción. y además que tienes aunque tengas que estar trabajando, estás el tiempo ocupado, no estás tirado en el sofá viendo la tele. ¿Sabes? Estás con Al principio yo es con gente conocida, pero al final acaban siendo muy amigos y te pasa el tiempo hablando, no conversando de las cosas que son importantes en la vida, no de lo que le pasó al Esteban ni ni cosas así, ¿no? <laughs> bueno, si os parece, íbamos a hacer algo que siempre hacemos aquí el programa, eh, que consiste en darles esas pistas a todos os y a e as nosas de cómo eh, se pueden... ...poner en contacto con nos para comentarnos o que quiser. ¿no? É un programa que se está facendo en directo ese domingo día 2 de, de decembro. Vamos a dar eses contactos, esas pistas de como pos en contacto coa radio para preguntarvos o que sexa, mandar mensaxes, facer un pouco máis de, de radio así interactiva e mm. logo seguimos. Que vos parece? Perfecto. Bien, bien. Coitas, divertimento para pequeños monstruos. participar no programa podes probar a... Primeiro, podes tocar o tambor. Chama a calquera das nosas dúas liñas telefónicas 675 431 341 e 675 431 341 Ademais, pequenos monstruos, podedes probar a berrar. Mais non é recomendable. pois aí tedes aí todos e todas os, as formas de entrar en contacto con divertimento para pequenos monstruos. de hoxe 2 de decembro do ano 2010, que é cando estamos en directo, porque como todas e todas sabedes, o programa se emite en diferido, non? Bueno, pois estamos aquí con Chini eh, Jesús da, da Casa da, da Estación, da, do Centro Social Ocupado Casa da Estación de Pontedeume, que, bueno, nos están contando un pouco a súa historia e fixemos un para un, unha vez que nos contara unha o berce non do, da idea e queríamos preguntar tamén eh, como é a relación co resto da, da sociedade non? e cando falo da sociedade falo un pouco de todo non? tanto o resto do, do tecido eh, asociativo de Pontedeume como vos ven, se tedes algún tipo de relación con eles eh, coas persoas que viven por ali e todo iso, non? A ver. Hai silencio. <laughs> a ver, <laughs> eh, o, o, o básico principal serían os veciños. Os, o único que temos solado son dous veciños que nos levamos fenomenal con eles, o sea, mm. non hai ningún problema, máis no, nos agradeceron que limparan que os pazos, sí, sí. tal, sí. Eh, con respecto a, a xente de Ponteume, fatal, fatal porque ninguén apoia o o proxecto. Ajá. O sea, ven máis xente as actividades de pois de Fene, de Ferrol, de Coruña, sí. de mil sitios menos de Pontedeu, non sei por qué. A, apoiar o proxecto queredes decir de ir a, de participar nas actividades. As actividades, ¿no? sí. é que xa ya non nos importa que vayan a las asambleas e que participen e que vayan claro. a limpiar e organizar cosas, pero xa es que ni a las actividades no no no tienen interés en las cosas que hacemos. Ajá. E, e vos, eh, que tipo de esforzos facedes para transmitir non as vosas actividades e todo iso? Tedes algún medio para transmitir iso? Te, facedes, eh, que se panfletos? Eh, eh, boca a boca funciona? O correo electrónico? Blogs? Que tipo de medios utilizades para espallar as vosas actividades? Eh? Pois, a ver, eh, as actividades as, as anunciamos mediante cartéis lo, de... Despois tamén temos unha conta na, na red social Facebook que un pouco así tamén para é unha cousa rápida que se, se, se entera moita xente e despois tamén temos un blogspot e temos eh, un MySpace. Cal é o vosso blogspot? Eh, CSO Casa da Estación. CSI CSO. CSO. <laughs> Casa da Estación. Bueno, o Facebook, buscando ali no Facebook sí. tamén aparece, ¿no? e casi a mellor hai máis xente aí ligando vos no Facebook que, <laughs> que o mellor de Pontedeume que indo a la... No, a... sí, a verdad que moita xente que ven e se entera das actividades é polo Facebook, que é mm. o medio máis, non sei, como, como, está como de... é, Jesús? Descríbenos un poquiño o, a casa da estación de Pontedeume, para alguén que non que non que non a vira nunca. Como é a casa? Como é? Sí, como é? Pois pues non sei. <laughs> Ti chegas ali, te atopas ali un caserón, non? Como é iso? Un chalecito. Un chalecito. <laughs> Boca ¿no? Entonces, te atopas o chalecito, o, o dono do chalecito ao lado aí, controlando e tal, e como unha especie de estatua de sal, te introduces no chalecito, abres a porta e que que hai? Unha casa normal, con diferentes no, pisos ou Hai dos pisos, la casa es, es dos pisos, tenemos el piso de abajo, que es todo uno. Mm. Tenemos el escenario en el piso de abajo, -huh. sitios con sofás, una mesa de ping-pong, o escenario para hacer actividades de teatro, conciertos todo eso, ¿no? Todo lo que sea. Mm, tienes una mesa de ping-pong. Tenemos una barra. una barra. Y e nada, y e luego en el piso de arriba pues tenemos la cocina, dos terrazas, el almacén, la habitación con literas donde duermen los... Los grupos y gente que, viene a charlas y se puede quedar. Sí. Y, y nada, la Biblia, la Biblia. En la Biblia, o la biblioteca. <laughs> Tenemos allí unos cuantos libros que estamos intentando hacer una Biblia, que por cierto, si a alguien le sobran libros y quiere llevarlo a la casa, pues Mm, pues interesante, hacemos un llamamiento aquí si algún pequeño o pequeño monstruo ten a su casa algún que otro libro que se deshacer de él, o mismo que lo tenga duplicado, no? que muchas veces pasa, que se ponga en contacto con gente de la Casa de Estación de Ponte de Ome porque allí están montando una biblioteca. Sí, nosotros los recogemos y también recogemos ropa, ropa que, valga y que... Claro. Y, bueno, puede venir cualquiera por libros o ropa. E a relación co resto do tecido asociativo, que sei, pois outros colectivos, antes falábamos de Trematerra, que poden estar un pouco na vosa onda, máis ou menos, pero o resto dos colectivos, digamos, tradicionalistas eh, das Hons, <laughs> que se asociacións de veciñanza e todo isto, pois... Pues... No, eso nada, había... Los no. de... Había... En Pontedeume hai unos... Como son? Los de Fusquenya. Fusquenya foi o único ah. colectivo que se interesou así polo... Vos chamaron eles e todo iso, como foi? Sí, Pero tamén pa un, pa un concierto de, de la Radio de Galiza non se vende e eso... Xa. E logo pois pues, olvidaron. Uh mm-hmm. -huh. Home, se olvidaron, xa los dixen, que non, non claro. se iban a involucrar moito, pero bueno, mira, polo claro. menos se interesaron e eh, foron a ver o que había. Tamén lo que creo yo es que tiene mucho miedo a, a vincularse con la gente de la Ocupa o claro, por con todo o movimento que Ocupa. poda... sí, sí, no sé. Pensan que por ir ali xa vas ir preso, que uh -huh. boa, está ocupado, son o peor como fa... E incluso xente, sabes, que está pois nunha situación económica mala ou parada ou que realmente non veo o profundo do, do tema mm. da ocupación. Pensa que é simplemente entrar nunha casa, ala, meterse dunha patada a porta, entrar ali claro. a que... Uh mm-hmm. -huh. no, a, eh, hacer el mal. <laughs> Hacer. entras aí... Porque pensades que o mellor existe pois pues, unha linguaxe nos medios de comunicación convencionais so. que están un pouco transversando o que realmente, por eso estamos aquí neste programa, no intentando aí afondar un poquinho a, o movimento ocupa, que vai, vai, vai, va máis alo da mera ocupación dun, dunha casa, non? sino que ten toda unha filosofía de cambio social e todo isto claro. alternativo expectativas sociais ante o sistema neoliberal e o capitalismo e todo isto, no? que o que realmente nos está fundindo non? Sí. a xente aos paria, parias da terra, ¿no? Pensades que os parias da terra moitos están aí equivocados? Casi mellor, todos. Moitas formas de xenofobia están vindo de esas clases que en principio deberían estar aí sí, sí, en sí, rebeldía. Sí, sí, sí. La verdad es que yo lo que pienso es que los medios de comunicación están Creo cegando a la gente. É o que íamos, eh pegando a la gente, les están... Cali o mensaxe que vos eh, achades que lanzan os medios de comunicacións convencionais o respecto dun ocupa, no? o de, de unha casa ocupa? Totalmente destructivo, o sea, solo hai que ver as imaxes podemos poñer exemplos eh, a, a Casas Viejas en Sevilla eh, o Cine Princesa en Madrid o Patio Maravillas no, eh, Patio Maravillas en Madrid eh, todos esos centros sociales estuveron activos durante anos eh, facendo actividades de todo tipo, facendo, eu que sei, teatro, garderías, baile... E moitas veces sendo referencia cultural. Sí, sí, incluso e... veciños. Claro, e los vecinos apoyando Sí. Pero de repente chega Antena 3, chega Telecinco, pon aí cinco imaxes de, dos disturbios que hai o día do desaloxo, sabes, unha protesta, pois, pois mira, por rabia, por, por, porque sí, porque non queremos que, que nos fangan vivir como les queiran e... Eh, en cinco minutos de telediario fastidian cinco anos do que foi un centro social e a xente se queda co concepto deses cinco minutos en vez de preocuparse por decir que fixeron toda esta xente durante cinco anos sabes? E por que loitan por eso? Uh -huh. Ninguén no fondo se preocupa nunca por... Lembro unha anécdota que nos contaba ya nos eh, un dos responsables, bueno, un dos integrantes da, da Asamblea da Casa Encantada de Santiago de Compostela, cando estaba la, na, no barrio do Sar en Santiago de Compostela, noutra edición aí pasada da Ianosa de divertimento para pequenos monstruos que nos contaba como el observaba que mm, pasaba o bus turístico por ali e eh, se paraba diante da Casa Encantada e facía unha serie de indicacións aos turistas para que observaran a Casa Encantada, non? É dicir, que incluso dicir, o recoñecemento indirecto chegaba hasta aí, non? De, digamos, a admiración do resto da, da, da, do establishment, non? Chegaba hasta ese punto, non? O que pasaba que logo, pois, pues, en fin, pois o gallo evidentemente pois non lle interesaba moita movida, lle interesaba máis a a cidade da cultura, os fastos do Sacobeo e todo isto e en fin, pois así estamos, non? Mira, un, un exemplo clarísimo. Hai un documental que de Telecinco que se que quere buscar en Youtube é Como se crea a alarma social. Uh -huh. É un documental que colleron a dous periodistas de Telecinco cunha cámara oculta eh, intentaban o que era criminalizar o movimento Ocupa Ajá. Uh -huh. e despois de ir a tres ou catro Ocupas os periodistas salían das ocupas dicindo é que son como lle decían, son hippie, flippy, son no, son, son moi majos. Son moi majos, e que son a mellor xente do mundo, xa non encontraban nada para criminalizar o momento ocupa. Pero son como eh, os xornalismos, os xornalistas se teñen convertido un pouco en nos digamos, perros, o, sí. no brazo armado sí, no, do sí, sistema, sí. no? é un, que ten unha tristeza, non? Nos moitas veces dende aquí, dende Radio Filispín, chamamos a, a todos os jornalistas no? eh, do, do mundo a que se veñan pa aquí, no? Para Radio Filispín, no? A, a, a facer outro tipo de rap, polo menos nos seus ratos libres, non? É unha forma de desintoxicación non? para eles tamén. <laughs> é que sí, no fondo son eso, son sim, simples perros que están aí esperando as ordes do seu dono e esperando atacar no momento preciso. E darles chicha, lo que queren. Bueno, eu quero eh, eh, Chini e Jesús, integrantes da Asamblea da Casa da Estación de Pontedeume, que están aquí eh, este día 2 de Nadal, de, bueno, máis ben de decembro, <laughs> do ano 2010, mm, divertimento para pequenos monstruos en Radio Flispin, de ouvir un pouco de música, non? Aí antes vos dei un montón de unha chea de, de CDs e vos fostes elixendo temas. Por exemplo, non sei que foi, pero elixiu, creo que foi Jesús, unha banda chamada Boom, Oi! Sí, bueno, pues, <laughs> bueno, pues imos a ouvir unha peza que elixiu aquí o Jesús. Esta peza eh, leva por título Cabeza rapadas. Que parado. un divertimento, un monstruo, un, monstruo, una radio, un una radio, show, una un show, de 6 a 8 6 a 8 monstruos, en Radio Filispin, en Radio Filispin, a Radio, dos a dos monstruos, dos monstruos, dos monstruos, dos monstruos. Bueno, pois seguimos aquí en Radio Flispín, a Radio dos Monstros, Divertimento. Imos lembrar o noso teléfono de directo eh, domingo, perdón, o se sobes día 2 de decembro. E o seguinte, é o 675 431 341. Repetimos, 675 431 341. 341 pois para falar cos nosos convidados da Movimento de Ocupazón ou sei, pois temos aquí a Chini e Jesús da Casa da Estación de Pontedeume ou de vo, que vos quiser. Tamén podedes, se queredes, enviar unha mensaxe. Bueno, pois estábamos comentando cuestións moi interesantes e como está, como está a cuestión esa que falábamos non un pouco de dese de medo, desa de eh, aí, pois, non sei, eh, sensación así un pouco que vedes vos de desconfianza que existe por moita xente que vos rodea canto a casa ocupa como está o tema legal? Como vos vedes vos? Vedes vos un pouco amenazados nese sentido? Recibiches algún tipo de notificación? No, no en principio no. En principio no. Y, a ver, al principio cando empezamos a ocupar, cando entramos en la casa e empezamos a arreglar como era todo, en las asambleas lo que más de lo que más se hablaba era de, de, del tema legal, si ¿sabes? Si se podían tirar unas paredes y, ¿sabes? Cosas así. Unos arreglitos. Claro, los arreglitos <laughs> básicos para una casa ocupa. Pues en plan con estamos preocupados por la legalidad, pero, ¿sabes? Vas tirando, tienes que ir tirando, tienes que ir adelante y no te puedes acabar preocupando por... te tienes que preocupar, pero al final tienes que hacer las cosas sin pensar en, en lo que vaya a pasar. Sí, que calquer día te podes ver na calle, pero bueno, desde o principio foi eso, sí, pensamos que podería haber denuncia, que iba a ser todo unha calamidade, que nos iban a botar a paus dali, pero de momento eso, levamos un ano e seis meses, non fixemos mal a ninguén, eu creo que todo o contrario, e, e non temos nin denuncia, nin temos nin ningún tipo de queixa de, de nadie, Home, sabemos que, fa, <laughs> que alguna xente fala máis de nós, pero bueno, é algo que vamos asumindo e, e que non sei, será algo que... Bueno, vos sabedes que a situación xurídico penal da ocupación e a actuación dos organismos de Estado pois eh, é a seguinte, un poquito, vou facer un pouco de resumo. Eh, desde 1870, eh, fixados, nos retrotraemos a 1870. A ocupación non violenta de inmuebles non constituía un delito e a legislación vicente desde 1973 hasta 1995 mantiña esa tipificación, é dicir, non era delito a ocupazón. Eh, considerando tamén que non sería delito cando se exercera sen intimidación ás persoas. A continuación, o goberno socialdemócrata consiga aprobar con unanimidade parlamentaria un novo Código Penal que entra en vigor en maio do ano 1996, co PSOE, por certo. Sí, e <laughs> que penaliza duramente as actividades dos movimentos sociais máis importantes da xuventude, a insumisión ao servizo militar obrigatorio e a ocupazón. É dicir, dende o novo Código Penal do ano 1996, aprobado polo Partido Socialista e compañía, pois a insumisión bueno, agora mesmo o servizo militar obrigatorio non, non existe, non? pero bueno, a, a, a ocupazón pasan a ser un delicto, non? ¿Cómo vedes esto vos? Eh, Yo lo que pienso es que... Dentro un poco de do circo mediático este... Lo que es un delito es dejar una casa como 5, 10, 20 años sin usar y que nadie la puede usar. Eso sí que es un delito. Hmm. un eh, delito de especulación, ¿no? Por eso eh, veo que vexo terrible eso que que recuperemos un espazo que está abandonado e xa o, o, o típico artículo da Constitución, todo o mundo ten dereito a unha vivenda, pero ese artículo segue que moita xente igual non o sabe, é que os ayuntamientos e os gobernos teñen que evitar a especulación, o sea, se si nos nos metemos un inmoble e ti o vas a, desal a desaloxar para entregarlo a un especulador, a un constructor para que especule, para que faga vivendas a precios desorbitados, para que siga especulando -huh. Mm-hmm. Eu vexo terrible que ocuparse xa un delito, o sea, cando realmente o que estamos facendo é algo beneficioso para a sociedade. A, a ocupación, o, o facto da ocupación, como tal, non deixa de ser unha evidencia un acto subversivo, digamos, que poña en evidencia pois o a montase que hmm. existe en canto pois a especulación do chan, non? Eh, somos o grano no cu, está claro. Somos o grano no cu porque estamos aí protestando, dicindo as cousas como non a dis, como non as din no, nos medios de, de información convencionais que sempre pois din o que queren eles. Ali e dando exemplo de, de como algo lo pode llevar alguien que non son ellos autogestionándolo e llevándolo bien sin ayuda de ellos. O sea, que pon en evidencia moitas cousas, ¿no? Sí. Eh, como se pode facer unha súa propia cultura eh, inventarse as súas propias formas de ocio eh, e eh, experimentar, non? eh, enriquecerse con outros personas humanas, non nun espacio sí. liberado, no neste suposto, no Claro, Todo sí. iso pois é moi interesante sociolóxicamente, no É un, un experimento aí importante, no Que estades vos levando a cabo con o risco, neste caso, de que alguén algún socialdemócrata, pois <laughs> no seu momento chegou a chegou, no, a considerar o feito mesmo da ocupación con to, sabendo como en que consiste, no, e de que trata, pois nun delito, no. Bueno, mmm, vamos a ouvir un pouco de máis música, creo que foi aquí o noso compañeiro eh, Chini sí. que elixiu unha peza dun disco que tengo por aquí diante bueno eh, creo que era eh, a peza eh, pues, será do vermelho a, peza 14 sí, de, vermelho, de Asto Pituac pode ser de, ah, tamén a 14 sí, creo ah. que elixiches a alternativas de Asto Pituac sí, ou, sí, ou sí, Calera sí, sí, sí, sí, era sí. esa <laughs> Bueno, a ti que te parece, Jesús? No sé, non escuché. Nunca escuitaches? Bueno, pois pues creo que é o momento de escuitar a a Stopituac. La disfrutaremos. Disfrutaremos agora aquí todas e todos con este Alternativas. bueno, pois pues estos eran as Topituac alternativas que lisiu Chini, verdad? Sí. Bueno, molaba, eh, lle molou aí a Jesús o tema este, non? <laughs> Me encantou, me encantou. Moi ben, bueno, pois seguimos aquí en Divertimento para Pequenos Monstros en Radio Flispín e vamos falar agora un poquinho, facer un pouco de introducción a lo que logo virá a partir das das sete e media que é o contacto telefónico que imos ter con Lucía da Casa das Atochas en A Coruña. Bueno, que está pasando coa Casa das Atochas en A Coruña? Quen non lo pode explicar así un poquinho? Chine está máis, moito Chine, máis a ver que pasa aí. Pois, que está pasando? Pois que levan un proceso judicial que xa leva un ano casi, do, un ano e medio. Eh, un ano e medio, o, o dono denunciou desde que desde aos tres meses de ocupar eles. Eh, claro, houve un proceso judicial e, e últimamente a Suiza pois, lle deu por apuralo todo. Eh, fai un mes, dous, chamou a declarar Bah, houve un, unha entrada na, no Centro Social das Atochas de Policía Judicial. Hai un mes, eso foi. Sí, un mes, si recordo ben. Entraron, eh, identificaron a xente que había ali, uh -huh. eh, despois o chamaron a declarar. E claro, empezou aí todo o que foron as vistas, eh, e claro, a Suiza decía que, que era necesitaba unha, unha proba física de que o dono lle sabía cedido local Porque iso é lo que eles argumentan, non? Os integrantes da Asamblea da sí. Casa das Atochas que tácitamente o dono lle cedeu aí sí, o uso era, do local, non? Aparte era un espacio de un especulador terrible da zona de Monte Alto en Coruña que practica o moving que que acosa a, a xente maior que vive nos, nos pisos e que ten renta antigua. Uh -huh. E claro, despois ese proceso judicial, pois a Suiza declarou que que o día 9 ten que haber un desalo, desaloxo cautelar e eh, ahora sí. están, pois pues, eso, en pé de guerra. Día 9 de, de decembro, é dicir, dentro exactamente dunha semana. Sí, o xoves que ven sería. Uh -huh. Unha casa eh, que, además eh, existen diversos vídeos no, de como se levou a cabo a ocupazón na, sí. na rede, está moi moi ben organizada e, e agora mesmo é un eh, paradigma no da organización así de, do movimento uh -huh. ocupa, no? Sí, un referente, no, un referente, non? Sí. Realiza... Como foi aí anos igual a Casa Encantada, no? Sí. Estamos de acordo. Sí, eu, eu penso que lle tomaron o relevo, en plan, porque sí, estaba un pouco parado sí. todo aquele movimento da ocupación. Mm. Houve eh, aí un pequeno chispazo que non era 100% eh, ese tema, ¿no? Porque era o espacio era alugado, pero non sei se vos lembrades do Centro Social Milúas, ¿no? en A Coruña. Bueno, pues sí. unha experiencia, digamos, un poquinho mellor aí moita xente desa asamblea se integrou nese outro proxecto, non? Sí, que eran xente de varios, eh, había xente de todo tipo, había xente independentista, anarquista, e como decían outro día ali, nunha xuntanza que temos con un libertario posmodernos e universitarios. <laughs> <laughs> está ben, está ben. e, <laughs> e despois, claro, ese popurrí despois de arreglar todo o que foi a casa, pois pues, claro, empezou a haber aí un pouco de discusións, de desencontros e, eh, quedou unha asamblea que, que teñen agora. Que... Mm, porque antes comentábamos así fora de micrófono que un poquinho tamén pasa na voso, na vosa asamblea, na asamblea do Centro Social Ocupado mm, Casa da Estación e Pontedeume, que estas, están formadas estas asambleas por xente moi diversa, no? ti acabas de decir agora, no? Aí, sí. pois... Pues, mm, eh, anarquistas, independentistas, posmodernos, <laughs> universitarios, ¿no? <laughs> e por isto non é non é nada malo, é todo o contrario, é bon, non? es bueno si la gente se sabe controlar y ser tolerante con los demás. es mm, un ejercicio de tolerancia, Claro. Mm. Porque esto de ocupación no es, digamos, exclusivo de anarquistas, ni de... No, para nada. No, que no fondo, a ver... No, no ten ningún ninguna ideología, digamos, pero bueno. Hombre, si Sisus hace unha especie de movimento libertario, ¿no? Sí, la sí. verdad es que la <laughs> ocupación... Susamos un pouco sé. O falamos... Pero, a, bueno. o fal... pero, a ver, pero non exclusiva, as portas están abertas o resto para que para se contasien eh, os, poder, os por modernos. Que... Y cada uno puede ser lo que quiera. O que lle dé a gana, claro. claro. Sí. Sí, pero que eso, leva, conleva a autoxestión, conleva asambleas horizontais. Exacto. Non hai xerarquías. Son difíciles o... as asambleas, eh? Moito. As Mucho. nosas eran un desastre hasta fai pouco. Mm, pero por qué? Igual o que eso era eran boas. Porque si había aí discusión e había debate... Era buena, pero buena para la casa no, porque claro, no vas para adelante, te quedas claro, en la... Sí. Te vas cada vez te echando más mierda, <laughs> sabes? Des, vais lento, pero é un, é un paso, digamos, para ese niño, pero tamén seguro, ¿no? porque si eso fructifica, frutifica eso al final pues que se consolida en algo muy maduro, ¿no? Pero puede haber dos cosas, que una la gente o que cada vez se pare más. Hmm, pero bueno, la vida es sí. como digamos su amor sí, que una pareja. Ya, ya lo sé, y si te <laughs> gusta es ocupar y si te interesa y te mola, pues no puedes dejar la asamblea y tienes que claro que ceder. Que ceder y... Y, digamos, consensuar, ¿no? Claro que sí. Hmm. Y eso que vichedes vos estades experimentando na vosa asamblea y también vichedes que acontece en otras asambleas de outras Sí, todo el mundo lo dice. Sí. Un poco Radio también, tamén, sabedes, un poco ocupa, ¿no? Estamos ocupando o dial. Claramente. En una forma, <laughs> digamos, de expresión de rebeldía fronte ás concesións radiofónicas que, como sabedes, se reparten entre eles, entre o Estado e o capital para mandar as súas mensaxes e ao final pois temos o que temos, non? Manipular. E, e aí manipular temos tamén a, a televisión, non? Que é patética agora mesmo. Pois un pouco a Radio Frispín e outras radios libres pois forman un poquito esa outra esa outra mensaxe, non? O feito mesmo de estar aquí, xa o solamente feito de estar emitindo, inda que sexa comportadora, xa é toda unha digamos, actitude, ¿no? Frente a, sí. ao, ao status quo, ¿no? Mm. Bueno, temos aí a xente da festa tecno aí ao lado, non sei se escoitan. <laughs> Imos ficar en silencio un poquinho, a ver. Tan de subidón non sei se ir ali e convidalos. Que costa que os ouvintes saben que é posible, eh? que son capaz. bueno, imos a dar o novo teléfono da Radio Frispín por si nos queren chamar os nosos ouvintes os 2 de decembro en directo eh, para falar aquí cos nosos convidados e así tamén eles pues, ven un poquito como funciona aquí o invento do teléfono este que temos aquí <laughs> instalado é o tel noso teléfono 675 431 341 repetimos 675 431 341 imos ouvir un pouco de máis eh, música, poñemos unha cuña, metemos unha peza musical e xa de seguido vamos casi que entrar aí en, en entrevista se non surdo unha chamada polo medio co, coa xente da Casa das Atochas da Coruña. Vos parece? Sí. Okay. divertimento para pequeños monstruos. bueno, pois pues estes eran RIP do seu álbum No te muevas eh, bueno, a peza Terrorismo policial que elixiu Jesús bueno, Jesús, por que elixiches esta peza aquí? A ver. Eligio Chini, pero a mí <laughs> tamén me gusta O Chini te, aí te plomo a ti a peza, non? No, no, pero Está es... guai aí Non sei, un pouco lo que pode pasar o día 9, por exemplo, en Coruña uh -huh. Ta, esta es... Os perritos falderos do capital que irán aliádalo todo a... Uh -huh a dar golpes, patadas, piñas e con vía mm. libre sempre. Uh -huh. Sempre teñen eles a razón e aínda que te torturen, te maltraten e te humillen, sempre van a ser eles os os vos da película. Uh -huh. E además que é un clásico en la Copa ese temazo. <laughs> Moi ben, imos eh, en breves instantes eh, Pequenas e pequenos monstruos manter unha comunicación en directo con a Casa das Atochas en Coruña O se día 2, do, mm, xoves día 2 de decembro do ano 2010, donde nos van dar pois máis información no? do que está a pasar nese centro social al que estábamos a comentar aquí agora se ha convertido en referente no? dando do movimento de ocupación tanto pola forma que o fixeron como polo traballo que van feito como polo que está pasando agora no? que ele reclama solidaridade no? de toda a xente que foi ali a disfrutar das festas, das asambleas das moitas actividades que, que por ali pasaron no? como vedes vos eso? a min algo que me dá rabia. É, é algo que, que moita xente vai ao centro social a disfrutar, a un concerto, a unha actividade, ao que sea. E despois a hora de, de loitar e defendelo, pois eso, se quedan nos súa casa dicindo, pois mira, ala, se acabou e, e non se dan conta de que se si realmente nos unimos todos e loitamos todos xuntos contra contra isto, pois, non sei, nos faremos notar máis e, uh -huh. e o pensarán dúas veces antes de, de vir aí a cargar con todo. Uh -huh. Bueno, eles nos contarán agora, pero o certo é que a Suiza que instrue o caso da Casa das Atochas, o Centro Social Autosistonado Ocupado Casa das Atochas en A Coruña, eh, pois xa mandou a temida carta de requerimento de desaloso para o vindeiro día 9 de decembro, día xoves 9 de decembro. Coincide coa vindeira edición, por certo, de divertimento para pequenos monstruos, así que tentaremos tamén no seguinte programa pois mantervos a todas e todos informados do que pasa, non? Porque, bueno, isto tanto pode acontecer o día 9 como o 10, como o sí. 11, porque evidentemente non van facelo así de sinxelo, non? É, decir, habrá... É un, é un desaloso cautelar, o sea, claro. ser, eh, teñen de límite hasta o 9, pero para collelos por sorpresa pois igual van o 10 ou 11, sabes? Claro, Porque... como se ten feito nós sempre. Sí. ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, foron moitos os proxectos, loitas actividades antirepresivas ou solidarias financiadas gracias a esta ocupa, moitos foron os concertos, pases de vídeo, palestras, obradoiros que dinamizaron unha cidade antes marcada polo teito de apatía, din eles, non? Parece mentira, non? Unha cidade como Coruña, non? Que en principio que... pois pues, hai tanta xente e tal, que, que este grupo teña dinamizado dunha maneira tan alternativa, non? E incluso eh, insirindo as súas propostas nos medios de comunicación convencionais, no? que se facían eco das súas actividades culturais, non nas asendas de, de quenda, non? Eh, sí, prácticamente aparte, todos os días, non tiñan tiñan actividades. Ese, todos, ese, todos. ese convertiron sí. un referente en plan por eso, por concertos, miles de concertos, unha sala, digamos que unha sala de concertos super reconocida a nivel en plan mm. Coruña, porque se fan concertos pero de grupos de todo o mundo de todas as semanas, é algo que e xa non solo concertos, talleres de malabares, teñen a o xantador popular por os presos que os sábados, o comedor libre que os mércores, e non sei, un milleiro de actividades que que, que agora mesmo nos vai contar Lucía. Hola Lucía, que tal? Hola André, como estades? Como estades? Bueno, pois pues aquí estamos con dos compás teos, estamos con, con Chini e con Jesús da casa de, da estación de Pontedeume. Bueno, ti non estabas escuitando, non? <laughs> Non, que va. Non chega aí de momento a onda de Free Speak. Nos estamos antes a comentar aquí entre nós que nós tamén somos un pouco ocupas, non? Ou bastante ocupas das ondas. Mm, así que compartillamos con vos un pouco esa, esa historia, non? A noso sí, nivel. Sí, bueno, contanos, Lucía. Contanos eh... un poquinho, eh, Lucía, Farnos un pequeno resumo de como nace, eh, como se sexta aí dous anos e medio eh, o, a casa ocupa das atochas en A Coruña. Vale, pois o nacemento das atochas está sellado a que na cidade, bueno, en Oleiros concretamente, estivo a ocupar a ría durante, creo que foron oito anos, non? Entón, no momento que a ocupa desaparece, pois queda un valeiro, non, na cidade, eh, xente que participaba en maior ou menor medida dela, máis outra xente vencellada a, a centros sociais como Oveja Negra ou Milúas, comenzan a reunirse unha asamblea que como un ano antes a, de entrar na casa, e, e nada, ao final se elixe esa zona porque hai un proxecto para derrubar todo o barrio, bueno, todo o que é eran as casas pequenas, unifamiliares, e eh, porque pertence a, un, a unha inmobiliaria, non? A un, a un señor que é moi coñecido no barrio por ter, bueno, por ser bastante mafioso e ter procesos pendentes de acoso inmobiliario e de derrubos ilegais e, e bueno, tamén quería falar que um, destacar que dende a ocupa da, da ría ata as atochas houve xente que estivo ocupando todo o tempo non? O que eran ocupadas temporais como las ruinas e eh, a cúpula do trueno que non estaban ali sempre e despois hubo varios intentos de, de ocupación o que pasa que non, non duraron moito entón, bueno, que é un proceso que sempre estivo aí vivo non? No, tanto na cidade como en Galiza non? coa Casa Encantada e con outros proxectos que xa existían antes Lucía, estaba comentando aquí antes o Chini e máis o Jesús que vos agora mesmo sodes un referente non no movimento social autosestionado da ocupación en no noso país, non? Como foi no seu momento Cecais a Casa Encantada de Compostela. Eso vos, eh, co paso dos anos, co paso deste dous anos e medio, eh, o ides eh, observando canto pois a reposta que poda haber no resto da, da sociedade, aí en Coruña, e no resto das vilas? <laughs> Home, tanto como referente, pero sí que nos sentimos muy queridas, non, por a xente, non sei moi ben por qué, porque non é que que seña tampouco un proxecto ni des, non sei, destacado, non? É un centro social, se fai sobre todo concertos, pero pero sí que nos sentimos moi queridas por xente, non? ¿no? eh, o referente, bueno, porque é a máis antiga agora, non? Agora, afortunadamente, pois está xente de Pontedeume, a xente de, de Masó, e, eh, bueno, hai bastante xente ocupando para a vivenda, e, bueno, a xente de Marín que levan ali máis tempo que nós, pero bueno, quizáis é, é menos vistoso, non? Nas vilas, non... Non Salgueirón non tamén en Cangas, non? Sí, sí, a xente do, do Salgueirón de Maso, sí. Hmm. Bueno, e xa facendo un salto mortal e trasladándonos aquí a actualidade neste hmm. decembro do ano 2010, que está pasando, Lucía? Lucía? que nos chegou unha, unha orde de desaloxo cautelar para o 9 de decembro que se, bueno, que se recurriu non? Por, para intentar que pase polo civil, non? porque nos abren un proceso penal contra varias compañeiras e compañeiros por usurpación e no caso que non deixemos a casa tamén por desobediencia. Mm. Entón, o, o dono nun primeiro momento eh, recurriu ao civil, Entón, nos, eh, o que facemos é pedir que volte o proceso a civil e así igual alongar un pouco a estadía ali na, nas atochas. Pero, bueno, a realidade é que, que, bueno, que posiblemente o no que veñan a desaloxarnos e, bueno, se, se, Como se organizou, non? se organizou un, unha xornada de portas abertas e de concertos e festa para este sábado sábado 4 e despois vai haber unha manifestación contra o desaloxo se teña feito ou non o día 11 e o día 9 pois estaremos ali dende, bueno, xa dende o día anterior na casa concentrados e pois un pouco a ver a expectativa do que do que poda suceder. O sea, que o día 4 hai un concerto na Casa das Atochas en A Coruña, bueno, non? Bueno, hai 10, 11 concertos. Ah, varios, sí, moi, bueno, moitos grupos, sí, unha festa, sí. <laughs> E o día 11 habería for ou non fora ao desaloso sí, unha manifestación. Sí, eh, se realice ou non, o imos facer igual, porque creemos que, bueno, que a, a Suiza non nos ten escoitado, non? Ten decretado un desaloso sen tan siquer ten en conta as nosas, o nosa voz, entón, o imos facer igual eh, vai sair ás seis da tarde do Campo de Marte aquí no barrio de Monte Alto. Non é a primeira manifestación que facedes vos, non? Non, é a terceira. E a, a as outras dúas? <laughs> a primeira se fixo no aniversario, no primeiro aniversario. Sí. A segunda se fixo cando tivemos que ir a declarar por primeira vez, sí. porque o perigo de desaloxo cautela sempre está presente, non? Unha ocupación. Claro. Entón, bueno, pois pues, nos entrou aí o pánico de eh, a fixemos que, que veu moitísima xente foi, foi moi divertido ¿no? Bueno, estábamos comentando antes non aquí entre nós entre Chini, Jesús e aquí o pequeno monstro pois que isto da ocupazón ademais de es, ocupar un espacio que denunciar a, o, a especulación no? as políticas neoliberais e o capitalismo e, e a alternativas en cuanto pois, a, ocio non? e a cultura urbana, por así decirlo, non? tamén o mero feito xa de levar a cabo ese, ese feito, no? de facto, ese facto, pois eh, xa, xa é unha romper, digamos, o, os esquemas do sistema, non? Sí, hombre, nós cremos na expropiación, non? Que temos dereito a expropiar o que é noso e, e máis no caso de, de, lo, de casas baleiras, non? Que están caendo e que, e que realmente hai unha demanda da xente de ter espazos onde facer cousas porque a nos nos chegan constantemente peticións, todo o mundo quere tocar, todo o mundo quere facer algo, eso quere dicir que a xente non aínda que hai moitísimos centros sociais, afortunadamente a día de hoxe na Galiza pois aínda temos que ter moitos máis, non? a ocupación pois sí que fai un dano, non? Mais ou menos real porque sí que lles estás metendo unha presión eh, para que, bueno, para que fagan algo coas casas, non? E se eu fosa, eh, se houvese un movimento moi grande, si que Pues como, o que pasa que o legalizarían como Holanda, non? Ao final, bueno, aquí se o non? No 96 o pasaron no, eh, un delito penal, e, eh, bueno, me imagino que se si isto fose máis, pois ao final acabaríamos todos na cadea, non? Creo que... Okay. Claro, o mellor tamén todo isto porque vos sabedes que estades cometendo un delito con esa, ese novo código penal que antes estábamos a comentar aquí a ocupazón e a, in, e o, a insumisión ao servizo militar pasaron a ser delito, Claro. Bueno, hoxe en día, claro, únicamente está vicente o tema da ocupazón sí. como usurpadores, ¿no? que sodes todas e todos, pero bueno, que, que digamos que forma un pouco parte de todo isto do, do espectáculo, ¿no? que, que ao final sabíades que podía chegar ese capítulo e de alguna maneira hai que estar preparados na asamblea para iso tamén, ¿no? forma parte un pouco máis da, do guión, ¿no? Sí, claro, eh, o, E o risco que sempre que te implicas en, en, bueno, en calquera loita e eh, desgraciadamente a represión é eh, aquí non tanto, non? Pero bueno, si está aí, non? Eh, bueno, pero o que pasa que, bueno, se o pensas non... Non o faz. Non o faz, e <laughs> a ninguén digo eu, non? Eu, eh, Como está... bueno, non hai que ser tampouco pesimista, tamén estamos en unha <laughs> época un pouco super nerviosas e así un pouco claro. tal, entón... Como está Pero sendo bueno... logo, digamos, a resposta tanto na, na propia Asamblea como o que vedes eh, que está a pasar eh, e, e que vos intentades transmitir afora, non? É dicir, o resto do, dos colectivos sí. máis eh, sistematizados, digamos, o resto da no, sociedade... O apoio, apoio é total, de feito se, se colleron unhas adhesións de xeito totalmente desorganizado pola nosa parte e recibimos unha... bueno, é increíble, non? É, a xente, a mí é unha cosa que me alegra que que aquí na Galiza que sí que se está artellando verdadeiramente redes e eh, relacións entre a xente de camaradería, uh -huh. camaradería que, que son necesarias non para e dentro da asamblea pois pues, bueno, eso estamos un pouco nerviosas eh, nerviosos, pero como que xa nos, non sei, nos coñecemos eh, dende dende fai moito tempo é eh, unha estrutura moi sólida, entón, bueno, pues, pois, está ben, estamos reunindonos todos os días eh, de momento bastante agradable todo, sí. Bueno, Lucía, no vos oseo tamén pois pues, se estaron todo ese tipo de, de redes no que estades a falar no aí pois pues, eh, digamos a, nacerían colectivos estuvo a pensar agora por exemplo no colectivo que, que deu vida a Radio Crime no unha radio libre aí en Coruña e outros moitos, ¿no? E, e a xente interactuou entre ela, ¿no? Ainda sendo dif diferente, ¿no? Como comentábamos antes aquí. Mm. Sí, no, de feito, no caso que a casa desaparecera, pois, pues, bueno, imagino que resurdiremos en outro sitio ou en varios sitios, non? Eu agardo que continuemos todas xuntas, pero bueno, que sí, que está aí, aí. o colectivo da Radio Crime, o Comida non Bombas, eh, Invisíveis, no? Tamén, no? Eh, Como, perdón? invisíveis. Sí, bueno, estes eran eh, que se reuniron ao principio. Coa ao principio de todo, sí. Sí, eh, mm. un pouco a xente tamén que comenzou a preocuparse por temas especulativo na cidade, eh, facían recorridos se recollían datos de casas baleiras, e eh, sí que foron estiveron presentes nas asambleas previas. Uh -huh. Bueno, pois pues non sei se si aquí o Chini Jesús da Casa Ocupa da Estación de Pontedeme se queren comentar algo, xa que sodes aí compis de batallas. Eu nada, eu mandarlle mandarlle unha mandoche unha, unha aperta moi forte eh, que nos vemos este sábado e que aí estaremos para apoiaros e para estar con vos en todo momento, Lucía. Bueno, como sempre, Chini, gracias. Sí. <laughs> y Jesús, sei sé si quere decir algo. No, yo nada. Suerte e que... A por ellos. Y a por ellos, tío, con fuerza y echarle cojones. Bueno, pois pues xa para rematar, Lucía, dinos un poquiño as formas que podemos nos, a xente humana do mundo e tamén os colectivos do planeta, eh, apoiarvos, non? Que podemos facer? bueno, pues, fórmulas. Se, se vos apetece <laughs> vir de festa o sábado e eh, apoiar eh, hombre un pouco a presenza na rúa e eh, pois sempre nos protexe un pouco, non? A xente que quera vir a A partir de que hora será o sábado? O sábado é dende a unha da tarde. Ajá. Vai haber unos, un, bueno, monicreques para nenos, e despois un xantar popular, e despois xa comenzarán os concertos, vai estar a casa aberta todo o día e bueno, que sempre buscaremos sitio onde dormir para a xente que veña e bueno, se intentará argallar. Sábado 4 de decembro. E que máis fórmulas? Porque creo que tedes por aí habilitado unha especie de panfletiños donde podernos inscribir e poñer os nosos bueno, datos, non? A ver, xa rematou de momento, porque era sí. para incluir eh, xunto coa alegación a ah. Suiza, ah. pois incluímos as, adhesións individuais e colectivos. Ajá. A día de hoy, hombre, se ha o segue enveando, nosotros estamos arquivando, haremos eh, faremos un dossier al final, eh, ahí bueno, estarán, pero, bueno, en principio se entregaron esta mañana. Bueno, nos aquí, xa xa adianto, eh, no colectivo País Radio Filispín hoxe xusto cando remate este programa tillamos a previsto facer unha asamblea e un dos, or, dos puntos da orde do día é a adhesión a vosa loita entón, pois, bueno, da que estesamos como nos estás dicindo agora xa un pouco fora de xogo pois vola faremos chegar se, si se si acordamos iso, vale, mm, Lucía? No, claro, bueno, de nada, moitas gracias André de a Pequeno Monstro de Radio Filispín porque sempre nos tenes apoiado moitísimo e... Eh e nos dades vos cando non é doado, non? Dela. Eh, falando de voces, Lucía, eh, como foi a vosa relación co resto de medios de comunicación? Porque si sí sei que a, na xenda de moitos xornais convencionais estabades, non? Por eso falaba antes un poquinho sí. de que rachastes aí un pouco os esquemas, non? As fronteiras, non? Eh, sí, bueno, eh, eh, o tema das actividades sempre se enviou a prensa, a prensa aos más media, a prensa dos eh, nosos compañeiros e compañeras e a prensa normal. Eh, despois, cando o aniversario, tamén se deixou facer un artigo no país, na edición de Galicia, e máis nada, nunca máis mandamos. De feito, estes días publicaron na voz un artigo bastante, bueno, así desagradable e tal, pero foron por ali, pero non, non temos falado con eles. Uh -huh. Me imagino que sí que prepararemos un pequeno unha pequena nota de prensa para mandar, pero aínda aínda non, non o temos feito. Mais que nada, bueno, porque tenden a terciversar pero bueno, a verdade é que sí, sí que los hemos utilizado, non, non moito, pero sí que máis que outros espazos antagónicos que non, non tenden a, a ter relación con eles, sí. Moi ben, pois moitas gracias Lucía, vos desexamos desde aquí moita sorte, no? que sexa o que sexa, xa decíamos antes que, bueno, eh, hai un guión aí universal, case que divino, no? por así decirlo, que está aí escrito, no? e que, bueno, que paso que pase, vos afixes eso que tiñes que facer e, dende logo, aí hai un colectivo, unha forma de de reacción formada, constituída e eso xa é moi valioso, non, Lucía? Sí, claro, claro. Bueno, pois pues gracias, André. Pois moitos bicos e adiante apretas, eh, bueno, saúdos aquí dos, dos compañeiros. Veña, vemos. Un saúdo. Un bico, abur. Bueno, pois pues aquí teñamos a Lucía, ¿no? Aí está preocupada, é normal, ¿no? Normal. Normalísimo. Normal. Normal, normal eh, que te vayan a claro. cerrar un espacio onde pasaste tanto tiempo Hmm. Mil oh. historias han pasado. Como falábamos onte que íbamos a facer, sabes? Mil historias, cantas cousas poden pasar, dous anos e medio, non? Es que hmm. nosotros mm. tenemos un año e medio e... Y... Tedes moitas anécdotas vos tamén. Muchísimas. Por exemplo, algunha así que vos cada, por exemplo, ti, Jesús, algo que te, que te soa así, que te, nunca te olvidarás, non, dese de día. Aí, na casa de estación en Pontevedra. Pues no, no sé, no sé. <laughs> To, todas desagradables. Eh, no, voy vou recordar unha <laughs> do... O Chini, o Chini se está partindo de risa. <laughs> Porque voy vou recordar unha do último concerto que ve un, un tipo allí e nos dixo... Hostia. Vades a ver como un home fai os pagar encima da barra sin tirar nada. e colleu o tipo, se subiu a barra e fixos pagar ali, pero impresionante. Foi... no tirou nada. <laughs> No, no, no, no, no, no, perfecto. Perfecto, ¿no? O sea, fue aquello... Hubo momentos desagradables también. hubo mm. por desgracia más. bajones, en todo esto siempre hay altibajos y Sí, es normal, es normal. Aquí también en Radio Frispen pasa eso. Pasa que esa estamos a inmunizar <laughs> no, es que si quieres que siga la cosa adelante tienes que es que realmente que haber debate, si no no sería verdadero. sería un fraude. Claro, es que si no la asamblea mm. sería que hacemos esto, sí, sí, sí, sí, sí. <laughs> pues claro. venga, adelante. Exactamente, ¿no? Para eso está asamblea ahí sei, aí que ten que haber vidilla, no? Ferver o sangue de cando en vez. Sí, <laughs> sin que chego río. Bueno, vamos a escutar un pouco de música e casi casi que está rematando o noso programa, nos quedan 10-15 minutos. Lembrar de novo o teléfono de Radio Flispín para todos os que nos estean a escutar os eh, xoves día 2 de decembro do ano 2010 lembramos, por ejemplo, mira, eh, Jesús que está ahí de frente, tive su teléfono, verdad? Sí, sí, sí, sí. Pues venga, puedes decirlo ti. 675 431 341. Repito, 675 431 341. Un divertimento, un divertimento, un monstruo, un, monstruo, una radio, un una radio, un show, un show, 6 a 8 a 8 monstruos, en Radio en Radio a Radio, dos dos monstruos, dos monstruos, dos monstruos. et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Paz, valen. Hemen es la memoria, la flama un sentiment. de sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments viure mantenint viva la flama a través del temps la flama de tot un poble en moviment viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments viure mantenint viva la flama a través del temps la flama de tot un poble en moviment la mà de tot un poble en moviment Viure sempre corrents avançant amb la gent Rellevant ben transportant sentiment Viure mantenint viva la flama a través del temps La flama de tot un poble en moviment Pues aquí teníamos a Obrin Paz desde Valencia. uy esto fue un mocazo ahí total. <laughs> Obrin Paz desde Valencia, ¿no Jesús? Sí. Esto es molaba, ¿no? Estamos aquí comentando que esto es, no sé, especulando, ¿no? donde tocaron estes aí no Ferbes, non sei, no Soaba e tal, non sei, igual ou, algún ouvinte sabe, non? Sí, sei que, ah, creo en el Castañazo este año. El Castañazo, ah, pues me soaba de algunha cuña do Castañazo, pode ser, sí. Pues este sí. año tocou en el Castañazo. Mm -hmm. Bueno, estábamos comentando, esa para ir rematando aquí divertimento para pequenos monstruos en Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol, inda que nunca des un indicativo tan longo. <laughs> é <laughs> longuísimo, pero eso foi o que acordamos na asamblea. <laughs> No, bueno, estamos, <laughs> estábamos comentando aquí o Chini e o Jesús o pequeno monstro Como vai ser el, el, o concerto este que vai haber aí guai En apoio a, a casa eh, das, das Atochas en Coruña Este vindeiro sábado eh, día 4 Vai haber un montón de grupos, non? sí, montonazo Xa ano pasado, cando fora o aniversario eh, Tocaron un grupo que se chama MOL que Ah, mol, que guai. Si, que levaba moito tempo sin tocar e eh, se encheu a casa incluso houve xente que non pudo entrar, que uh -huh. casi unhas 400 personas había aí. Uh -huh. E comentabas antes eh Chini, que estes grupos normalmente xa teñen un circuito en que de casas ocupas, non? Sí, sí, sí, o sea, Comenta cal... un poquito isto. É que calquer grupo que, que, que o desexe, se se move un pouco, tería un circuito a nivel estatal, pois de toda a península, como que en dí, o sea, tipo de ir de centro en centro social tocando uh -huh. e sempre terás un apoio ali e sempre terás boa xente que te reciba e, e bons sitios que poder ir, e non só a nivel estatal, a nivel europeo, porque o movimento ocupa un nivel mundial, non non é só de aquí, o sea. Claro. Claro, os squatters famosos, non? Sí. Eh, que, que grupos poden, poderemos ver que ti aí estabas controlando antes o vindeiro Pois tocan, sábado, tocan que recorde, tocan Codia, Inu, eh, Black Panda, Caducaos, Folcólicos, Nazgul. Nazgul, eh, uf, xa non recordo máis. Todos se estaron ali na casa ocupada a Sí, moita xente para por Emilio, por exemplo, eh, xente de Codia, o sea, que xente de da, da Moro, si. Sí. sí. Oye, pois pues está guai eso, non hai que ir ali, no? A o rollo e tal. Suposto, claro, por suposto. Claro, ademais, despois de eh, anos, non? E que non foi por ali algún día a tomarse un chupito, no? Lembro <laughs> unha vez que fun, fun por ali a tomar un chupito de, de licor... Eh, eh, resulta que eh, que me pusieron un licor eh, puro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque o tipo me explicou que, claro, acá ali eran veganos y que o leite non podían poñelo, entón me puseron ali aguardente pura. Eu tomei o aguardiente en solidaridade cos veganos. Creo que non volveré a facelo eso nunca máis. <laughs> Impasse paz de, Valencia, dignidad de ser rebelde, ¿no? <laughs> Somos rebeldes, todos rebeldes, ¿no? Es, estáis ahí y llevamos con ¿no? claro Yo, pues, yo me, me muy verde, yo no sabía lo que era la ocupación y... pero para, mí para moita un aprendizaje esto, ¿no? introducirse en este mundo es cada día estoy aprendiendo más y... un poco fascinado, ¿no? Sí, abriendo los ojos y dándome cuenta de que lo que creía que antes estaba bien es una basura y no vale para nada y que nos está, engañando completamente. Como que, dirías tía, de gente que nos esté a huir, que do ámbito no, da vosa propia casa ocupada aquí en, en, en Pontedeume que dirías para que fueran por ali a visitarvos Aprovechando mayor un concierto no de música a ver, ¿qué próxima próxima tenemos ahí en la casa ocupada de, de Pontedeume? un concierto el domingo eh, este domingo este domingo Pero este bueno. domingo día 5 de decembro, un concerto en la Casa da Estación. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde, fica? A ver, vamos a situar aí o plano para que a xente vaya aí o grau Como se como se achega un aí a Casa da Estación Ocupa pois, de Pontedeume? Pois, eh, chegar a Pontedeume, coller dirección a estación de ferrocarril e non ten pérdida. 100 metros antes a estación xa ves unha casa ali al lado. un cartaz indicativo? No, hai, no. hai unhas pintadas na, na fachada da casa que eu creo que son inconfundibles. Están al lado dunha obra en construcción. E aí eh, parece que está tamén a estatua do do dono do local, non? Que se quedou ali <laughs> sí. de, de sal. No, é o máis próximo así pa, para que a xente se anime son a, o aniversario que é agora o 18 de decembro que é toda unha semana de actividades, o mércores vamos facer pintadas pola casa, o xoves vamos a, a poñer unha serie de proyeccións de documentais sobre a ocupación, eh, o sábado, e o venres haber unha charla sobre a autoxestión, e o sábado haberá concertos de THC, Arenga, eh, en principio fo folcólicos e eh, chotoco eu. Eh. Bueno, pois pues, lembrade tamén enviarnos todas esas actividades ao correo de Radio Filispín, porque sí. aquí temos programas que leen as asendas e tal que nos chega. Pois pues non o sabemos. E eh, antes no. de antes de acabar quero antes de marchar, bah, eh, personalmente creo que Xuxu tamén que, que queremos agradecer que nos chamarades aquí, enhoraba polo programa, enhoraba por todo o que estades facendo e eh, E moitísimas gracias claro. por contar con nós. Isto de eso claro. se trata, ¿no? De traer aquí a xente da rúa que fale e tal. E difundir e de coñecernos e sí, tamén, sí. E tamén unha forma de sinerxia, no? de xa falamos antes Radio Filispín, onde xa de ser unha forma de ocupazón, no? das ondas tamén, no? Sí, estamos no. aquí aí un pouco tocando sí, os coños, no? <laughs> ao personal. Por <laughs> <laughs> que ben nos veñen os títulos destas canciones, non? Contra o vento, non? Decían aí en valenciano Vimpras, o Brimpas, <laughs> bueno, pois pues nada máis, gracias Chini e Jesús, integrantes da Asamblea da Casa de Estación de, de Deume, moi guai, verdade que foi unha, unha conversa moi entretida, creo que aprendimos todos moitos, non? E a xente que nos escoite, sobre todo, non? Pois pues pode ter unha idea un pouco máis amplia de isto, non? Sí, la gente que nos está escuchando que puede venir a la casa cuando quiera, claro. mirar las actividades o hasta eh, proponer, proponer actividades. O sea, ¿Sabes? Mm. Cualquiera se puede unir a la casa cuando sei que no tenga vergüenza e que no comemos a nadie. E xa para afindar os contactos así para ter en, sempre presente a casa da, da, casa da estación de Pontedeume, de, ese blog, ese correo electrónico... Eh, o blog é csocasadastación.blogspot.com e despois eh, o MySpace é... Eh, myspace.com CSOA Casa da Estación. É un mail de información por si queredes contactar con nós é gmail.com Moi ben, pois nada máis, dende divertimento para pequenos monstruos aquí en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos que emite dende Ferrol, marchamos. Lembrade que este programa ouvides en directos sobes a cara a seis e media do serán e até as oito e en diferido ao longo da pronación desta Radio. E despois tamén temos aí o podcast posto no blog dos Pequenos Monstros en www.pequenosmonstros.blogspot.com no blog do colectivo Opaí, opaí con dúas irlatinas.blogspot.com eh, tamén está no pozgalego.com e incluso na páxina web do Vaticano. e <laughs> nada máis. foi unha produción imaginaria divertimento para os meus pequenos monstruos.